Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد Došli smo do desetog 11. poglavlja iz Akide, komentara Kitab Tevhid. Koji, deset ili jedanest? Jedanest. Kod mene ovdje na jednom mjestu je deset, jedno jedanest, su Dobro. Kaže babu, la yudbehu lillahi bimekanin yudbehu fihi li gajri lah. se Allahu na mjestu gdje, e, se klalo radi nekog drugog mimo Allah Odnosno, prinosi se žrtva Allahu na mjestu gdje se prinosila žrtva nekom mimo Allaha. Znači, uh, govorimo o tom poglavlju. Pa da pročitam na prvi, prvi ajd, pa ćemo onda komentar ići dalje. Allah kaže, la fihi abada. I u njoj nemoj nikada Dobro, ovaj, ovdje u nekim primjercima naveden samo dio ajeta, a u nekim je e, ajet do kraja naveden u suri Teube, la tekum fihi ebeda, nemoj klanjati nikada u tom, misli se u mešidu dirara, Le mešidun se ale takva min evveli jomin ehako en takume fihi, e, mešid koji je osnovan na takvaluku od prvog dana, preče je da klanjaš u njemu. Fihi riđalun juhibbune ejete taheru. U njemu su ljudi koji voli da se čiste. Wallahu yuhibbul mutahirin. Allah voli oni koji se, oni koji se čiste. <clears throat> Uh, ovo poglavlje znači, govori kao što je samo naglašeno, da se ne prinosi žrtva, ne se kurba na mjestu gdje su, gdje su, gdje su inače, uh, gdje se prinosila žrtva na tom mjestu e, nekome drugom mimo Allah Đelešanu. U ovom slučaju, znači, riječ je o, onome, kako to pojašnjava u drugom komentaru druge knjige, a to je Kurratu o Junil Muvahidin, <clears throat> druga knjiga od Abdrahmana al Šeha, e, knjiga koja je prevedena kod nas. E, u njoj je došlo da značenje ovog naslova, odnosno poglavlja, da govori o tome da da, da je riječ o tome da u vrijeme šeha Muhammeda Wehaba u Neđdu, na današnjem mjestu gdje je Rijad, ta pokrajina, da je bila praksa da su ljudi klali kurban, prinosili žrtvu džinima, da bi e, tražeći time e, ozdravljenje svojih bolesnih ili neka druga, e, druga potreba. I ne samo to, nego su imali određena mjesta određena mjesta na kojima su e, u određena mjesta unutar određenih hajeva pokrajina gdje se živjelo, e, gdje su na ta mjesta e, išli i prinosili žrtve, klali, klali kurbane džinima. Pa je, znači, spominje ovo poglavlje, govori o tome, govori o tome, znači, da, da nije dozvoljeno da nije dozvoljeno da se prinosi žrtva kolje kurban na mjestu, na mjestu gdje se prinosi žrtva nekom drugom ima lađe lašanu. Dobro. Pa je onda naveden ovdje ovaj ajet, ajet koji govori o mešćidu dirara. Poznata tema kod nas, zbog ovih para džemata, para mešćida. E, e znači, kompletan ajet ovdje, ispravnije sam ovdje kompletan ajet i komentar sam je kompletan ajet, e, kaže uzvišeni, la takum fihi ebada, ovo la znači e, e, zabrana, kao što kaže većina fesira. E, Allah Žešanu zabranjuje Allahom poslaniku sallallahu alaihi ve sellem da klanja u mešidu diraru. Pojašnjamo koji je to mešćid dirar i šta je se to desilo, kako je došlo do tog. <clears throat> Odnosno u nastavku se pojašnjava Allah Žešanu posjeće poslanika sallallahu alaihi da klanja u Mešćidu koji je osnovan na takvaluku od prvog dana, a u stvari jedno mišljenje da se tu misli na Mešćidu Kuba. <clears throat> koji je osnovan od prvog dana na takvaluku. Na takvaluku, što znači na takvaluku? Znači, zbog pokornosti Allahođe šanu njehovom poslaniku, sallam E, odnosno da je njegov cilj bio e, njegov bio cilj, znači pokornost Allahu i poslanik sam selem i da, bude, da budu muslimani jedinstveni i e, zajednički radi i djeluju za razliku mešu Derara, ćemo šta je bilo njegov cilj. <clears throat> Došlo je u na hadisu da je poslanik sam selem u sahihu da je da kaže kane je zuru kuba, poslanik bi e, u Mešid Kubakar i Raki, Mašin, Jašući i e, odlaskom pješki. E, iz kog razloga, znači posjećivao bi taj mešćid i rekao je da taj mešćid ko klanja u njemu dva rekata, koja mu je nagrada? A? Je li umri ili hađa? Salatum fi mešćidi kuba umra kao što je došlo u hadisu, vjerodostojno, kaže namaz u mešćidu Kuba, kaže ima vrijednost umre. Znači, ko u, Medinu, obiđe mešćid poslanika, sam znači što je propisano, eh, latu šedu rihalu i latu ne, ne, putuje se radi obilaska nekih eh, svetih mjesta, osim prema tri mešide, jedan mešćida, uh, poslanika sa sadam, usput onda nema smetnje da obiđe i do Kuba ili da obiđe uh, mezarje, mezarje na Uhudu, ili da obiđe neke druge, e, e, druga značajna mjesta i historijska, a ne radi ibadeta, i da obiđe e, kabor poslanika, sallallahu alim sallam, a ne da maksu, znači, putuje radi kabora i tako dalje, poznata mesela, koj, do koji bi temi završio zatvor, <clears throat> što je negirao, da maksuze pokriče putovanje, da je obilaska kabora poslanika, sallallahu alim što je negirao tu stvar. Dobro. uglavnom ovdje, znači, skupina učenjaka smatra da ovdje da se ovdje misli u ajetu e, da je mešćid koji je osnovan na, bogo, na takvaluku, bogobojaznosti, od prvog dana da je preći da u njemu, e, da u njemu klanja, da se to misli na mešćid u Kuba. I to skupina učenjaka od Selefa e, i od Ashaba, poput Abdullah ibn Abasa, Urveta, Atije, Šabija, Hasan el Basri i tako dalje. Dok recimo druga skupina učenjaka smatra da se ne misli na taj mešćit, nego da se misli na mešćit poslanika sallallahu alaihi sallam, zbog čega kaže dokaze hadis od Ebu Saida al-Hudrija u kojem je došlo. Kaže Temara Ređulani fil mešid eledi usisala takva min evoli min. Raspaljao se dva čovjeka oko mešida koji je osnovan na bogobojaznosti od prvog dana. <clears throat> Hadis bilježi muslim svojom Fakale ređun huve mešid kuba. Pa kad jedan od njih dvojci rekao, kaže, o, to je mešid kuba, kaže, vokale al-aharu huve mešid, Rasul, uh, eh, mešid sallallahu sallam, kaže, to je mešid Allahov poslanika sallallahu alaihi wasallam. Fakale Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, huve mešidi hada, kaže, i presudio je poslanik sallallahu rekao, kaže, ovo, to je moj mešid. Da su ajetu misli na njegov mešid, a da se ne misli na mešid kuba. Hadis bilježi muslim u svome sahihu, a inače na tom stavu su bili Omer, e, Abdullah ibn Omer, Zaid ibn Thabit i drugi od ashaba. Da se u ajetu misli na poslanikom Mešida, ne na Mešidu Kuba. To spominjem ovdje zato što u kontekstu ove teme, a ne zato što obrađujemo posebno ovu temu. <clears throat> Uglavnom, ovdje se znači, e, postavlja se ovdje pitanje, znači prvo, kakve veze ima ovdje ovaj mešćid koji se spominje, u kojem je došla zabrana da ne klanja u mešću diraru, a da bolje da klanja u ovaj, poslanikom, sam selem, odnosno u mešću Kuba, svejedno, ovom tumačenju i razilaženju. E, kakve to veze ima sa ovom temom neklanjanja, odnosno ne, ne prinosenja žrtve na mjestu gdje se e, prinos, gdje, prino, prije prinošena žrtva nekom drugom ima lažja šanu. Kakve to veze ima? Ima veze e, ajet sa tom temom E, zato što je znači došla e, došla je znači e, zabrana u ajetu da nije dozvoljeno klanjati u mešćidu koji je bio napravljen sa ciljem nanošenja razora, fesada i borbe protiv islama muslimana zbog čega je znači, došla objava poslanik sa da se tako ponaša kako se ponašao za mešće di raz tu priču inšala a, i došla je zabrana da poslanik se klanja na tom mjestu kad je tako isto kaže tako isto znači analogno tome znači analogno tome e, nije dozvoljeno klan, e, prinositi žrtvu e, što je ibadet kao što je klanjanje u mešćidu i badet, na nekom mjestu gdje je prije toga činjen, e, e, prinošena žrtva nekom drugom imalačanu, odnosno mušici to radili, ili ljudi koji, e, osobe koji, klanje, koji kolju, koji kolju ovaj, kipovima ili džinima. Kaže, odnosno, hoće da kaže da ti dvije stvari su iste. Znači, ako, je, a, ako je neko u, u borbi protiv islama ili radi širka, E, na nekom mjestu radi određen ibadet, muslimanu nije dozvoljeno da cilja to mjesto, da ode na to mjesto i da radi taj isti ibadet. E, pa su povezane ove dvije stvari, znači e, vezano za mešid i vezano za prinešenje žrtve klanja korbana. Doće nam hadis koji pojašnjava, ovaj, koji potvrđuje to da nije dozvoljeno, da nije dozvoljeno prinositi žrtvu gdje je prinešena žrtva, gdje su prinosili žrtve mušici prije toga. <clears throat> Uh, ovaj Mešid dirar u stvari, se vraća na, na, na etu suri Teube 107. ajet. Znači, to je ajet prije ovog ovde, gdje je došla na naroda Allah Žešan, la kum fihi ebed. Allah Žešanu zabrani poslanik sa sallam da klanja u tom namazu, da ne klanja nikada. A prije toga ajet je došlo kada vele dine tehadu mešiden dirara. Oni, kaže, koji su uzeli Mešid, napravili Mešid dirar, kufran vo tefriqan bejnel mu'minim. sa ciljem znači kufra, širenja kufra, tefrikan bejnel mu'minin, da pravi razor među mu'minima, wa irsad li men Hara belaha wa rasulahu mi qabl. I kaže da bi e, da bi bili neke vrste uhoda špijuna e, oni, za one koji se bori protiv Allaha i njegovog poslanika od prije. Misli se na, na Bizantice. E, kaže, oni će uh, la kad budu upitani, kad budu upitani šta to hoće sa tim mešćidom i tako i desilo se, pitani su, on su, kaže, e, vola jahli funne, sigurno će se zaklinjati in redna ila husna, mi nismo ništa drugog htjeli osim da uradim hajr. Wallahu ješhadu innahum lakadibun. Allah svjedoči da su oni bili lažljivci. <clears throat> E, o čemu je riječ ovdje Mešudu dirara Znači, poznata ona priča a to je da je Ebu Amir Fasik Hazriđi Hazriđi, pardon znači iz od e, Ensarija da je on prije ovog izgradnje ovog mešida da je otišao kod Herakla Bizantica e, nakon bitke na Uhudu i dogovorio se e, sa njim, sa Heraklom, kako u stvari da se bori protiv poslanika sallallahu alaihi sallam pa mu je obećao Herakl, e, obećao mu je i e, ulijevao mu nadu da će mu poslati grupu ljudi, skupinu ljudi, e, a da on okupi oko sebe munafike, znači oni koji su slični njemu na istim stavovima, da se treba boriti protiv poslanika sallallahu alaihi sallam, da, da, da se oni okupi i da naprave nekakvu sebi građevinu, u ovom slučaju meščicu napravili, koja će biti osupnica njima ili njihova neka kasarna, mjesto gdje će oni okupiti kada dođe kada Hrakl pošalje svoju vojsku da se bori protiv Allahu poslanika sallallahu <clears throat> koja će doći da pomogne znači Ebu Amiru Hazređiju i toj skupini koja se monafika se okupila oko njega znači on će poslati njima vojsku to će im biti centar mjesto i da se bori protiv Allahu poslanika sallallahu alaihi wa i poslanik sallallahu alaihi je htio Znači on je htio da se odazove tome. Njega su pozvali da on dođe da klanja u toj džami, da proklanja, kako od nas kažu. <clears throat> I on je htio da ode. Tražili su od poslanika da ode. E, prije nego što odšu u bitku na Tebuk, da on odi da klanja u tom mešidu, jer on kad klanja u tom mešidu, znači on će biti obznanjeno da je to mešid regularno, da je u redu, da svi mogu klanjati. Njihov je izgovor bio da oni grade taj mešid, kaže, za slabe ljude, nemoćne ljude, E, da je ne, jer njima bilo teško, njima bilo teško noću da idu, da prelaze jedan dio, da bi išli u, e, u koji je bio malo dalje od njih. <clears throat> Kaže, e, poslanik sam njima odgovorio i inna ala Sefer kaže mi smo sada, na, idemo na putovanje, volakin da rađana, inša Allah, kaže kad se vratimo, inša Allah, ja ću doći kod vas i klanjač tu. Pa kad se vratio poslanik sam u Medinu, e, mu kaže jedan dan ili više, jedan ili dva dana do tog događaja, da, e, kad je trebao otići da klanja. A onda mu je, kaže, došla objava Bihaber el Meš. Došla mu objava, znači, Džibril ga obavijestio, u stvari, ko stoji iza tog mešća, šta im je cilj sa tim mešćidom. Pa je poslao poslanik sam srne skupinu ashaba, kaže, fehedemahu qabla kudumhi la medina. Pa je poslanik sam sada kaže, e, poslao, poslao je, da će se suši ta mešid prije se i vratio u Medinu, znači ostalo jedan, dva dana prije se vrati u Medinu i trebao duže klanja. Poslao je, kaže, grupu ashaba da sruši taj mešid i srušen je i zapaljeno je ono što je napravljeno. I tako znači da je, e, znači njihova bila namjera da im, da im to bude kao neki, e, kao neki ovaj, kao neka, neka njihova kasarna gdje su oni mogli, mogli okupljati da se bori protiv poslanika sallallahu sallam. E, s time su htjeli da pridobiju poslanik sallam, međutim poslanik sallam poslao ashaba Malaka ibn Dohšuma i njegovog brata Benus e, njegovog brata e, Salma ibn Aufa, Mana ibn Adija, njih je poslao još grupu Eh, Amira ibn Adija poslao i da sruši, pa su oni otišli i zapalili ono što je bilo od drveta, a ostalo su srušili. Tako da su srušili taj mešid Irara. Eh, sad tema tu, imaju ova, ima li ovi mešćidi naši ovdje, eh, svejedno ovi sunetski ili nesunetski, pod navodnicima sunetski ili nesunetski, imali oni vezi, mogu se on nazvati mešidima dirara. Tako, ovaj, danas je poznata ta priča da, da se nazivaju tim mešidima dirara, s tim da je ovaj, precizno ako, ako govorimo, znači ako misli u prenesenom značenju mešidarara da sa tim mešidima se nanosi šteta islamu i muslimanima, u prenesenom značenju da su, da su šteti, o tome se može govoriti štete u smislu tumačenja, pogrešnog tumačenja vjeri, mada imamo i ovim regularnim jel, da se neke stvari, mnoge stvari površno tumače, ali ako se misli doslovno da je to mešćet, da je rar, kako je opisano ovdje u ajetu, ovaj, znači ispravno da to ne potpada. Znači ovi mešćidi kod nas koji se nazivaju sunetski mešćidi ili e, svejedno, ili drugim imena koji ne nazivaju sunetskim mešćidima, ali nisu pod islamskom zajednicom, ti mešide ne potpadaju pod, ovaj, pod opis ovih mešida, jer su ovo uradili munafici, prvo su radili munafici, e, htjeli su da širi e, kufr, da se bori protiv poslanika sam da pocijepaju muslimane i radili su to, radili znači, za, za, za račun znači, neke druge strane koja se bori protiv, protiv, Allaha i njegovog poslanika sam Znači sve te opise Eh, svi opet spomenuti u ajetima te tri osobine ili četvrta da su mu munafci bili, znači to na, nema se to ne može spustiti ovdje na postojeći ovi mešćide. Eh, znači, ako mislimo doslovno da je mešćid dirara, kako nazvan jel, u, u tekstu, a ako se misli jel, ono preneseno znači da se sa njim nanosi šteta, šteta onda se, znači o tome može govoriti, međutim onda se može govoriti i ovim jel, mnogim mešćidima koji su uh, eh, u akufljeni i sam zemljicu od koji dolazi mnoga šteta i nanosi se šteta ako ćemo znači razumijevanjem štete, darer je šteta, mešit, darer štete u kojima se nosi šteta i fesad. <clears throat> Dobro, o tome sam ja govorio, znači kada ima onaj tek kada, kada su upitani znači, o da li je dozvoljeno klanjati, da li je ispravna hudba ili e, u tim uh, sunetskim mešinima po navodnicima, pa sam govorio o toj temi, znači nema, e, nema u islamu, ne postoji, e, ne, ne postoji i novotarski mešidi. takva terminologija ne postoji. Znači postoji mešćidi, on su mešćidi ili nisu. Pa u njemu se ili radi novotarija ili ne radi novotarija. Ili se, radi, ili se primjenjuje e, e, po sunetu stvari ili se ne primjenjuju. Ali da sam mešćid bude sunetski ili novotarski, takva, takva terminologa ne postoji. Postoji ovo mešćid radi i mora ispuniti ove osobine. E, što je tema za sebe normalno, da, mi idemo, da nastavimo svoje dalje. pročitam ovaj hadis koji govori o istom kontekstu. Dok Savdem to radila, prenosi se da je rekao, neki čovjek se zavitovao da će zaklati devu u Buvani, pa je o tome pitao vjerovjesnika sallallahu alaihi wa sallam i on mu je rekao, da li je u njoj bio neki od ahilijetskih tipova koji se obožavaju? Ne, odgovorili su. Da li se u njoj održavala neka od njihovih svetkovina? Nije, odgovorili su. Nakon toga je Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao, ispuni svoj zavjet jer u istinu nema ispunjavanja zavjeta na pokornosti Allahu niti onome što sin Ademo na posebu. Bilježi ga. Bilježi ga je Budavu, njegov sin ispunja uvijete dolarima. Znači, hadis kao što smo ga čuli od eh, Thabata ibn Dahaka, a on je ashab, poznati ashab, umru 64. godine po Hidžri. Uh, eh, ovdje u hadisu što to kaže da, je da su zaklali devu na, e, na mjestu Buvana. Buvana, znači to je mjesto blizu Meke, u pravcu prema Jemenu, prije je, e, Jelemlema, Jelemlema gdje je Mikat, Mikat, za, Mikat znači onaj, e, mikan, prostorni mikat, kada neko ide i treba da zanijeti da zanijeti obrede hađa ili umre <clears throat> od pravca Jemena. <clears throat> U hadisu kaže, e, kada je upitan, upitao poslanik sam, znači, kaže, je na tom mjestu bio uh, kip od džahlijskih kipeva na kojim, koji se obožavao. E, to znači da nije dozvoljeno da se izvršava nezar zavjet, da se izvršava zavjet na mjestu na mjestu, ako se osoba zavjetuje da, da radi zavjet, čini ga na mjestu gdje su, e, gdje su e, mušrici, mnogobožci, e, radili, neke od svojih obreda. Na, pa makar to bilo nakon toga, znači. Makar to bilo nakon što je, nakon što je nestao trag i isklonjeno, znači sklonjen taj kip i nema tog, i nema više, znači ne postoji to mjesto kao mjesto koje se obilazi. A ona pita, kaže, hel kane fiha idun min ajadihim. <clears throat> kaže, jel tu, uh, jel tu, kaže, bio nekakav aid od, ili, uh, uh, kako tu prevedeno? Id. A? Svetkovina. Dobro, bliz, dobro je prevedeno. Id inače znači praznik neki. Ade je udu, nešto što se ponavlja, uh, vraća kontinuirano svakih mjeseca, godine i tako dalje. E, kaže bila neka svjetkovina od, njihovih svjetkovina kaže šehe islam, e, islam kaže i do arapskom jeziku ide inače e, ide kod nas prevodi kao bajram jel tako imamo dva ida muslimani imaju dva ida ramazanski kurbanski bajram kaže ide kaže ismon lima je udu minel ličtima Allah veži matada ajde kaže id znači id kod nas što se prevodi kao bajram kaže to je ime za ono za opće okupljanje koje se, koje se ponavlja kontinuirano, koje je postane stalna praksa svake godine. <clears throat> pa poslanik se sada pitao u ovom kontekstu, znači da li su tu mušici imali običaj praksu se tu okupljaju, odnosno u džahilijetu. Pita ga iz razloga toga da, znači, ako je to mjesto da se on tu radi, znači onda bi, rekao, onda bi mu rekao nemoj tu da kolješ, da prineseš žrtvu jer, jer su on tako radili. A znači ovo pod idom ovdje misli se, znači kao što je kod nas, znači imamo id, imamo ove bajrame poznati, e, e, jevom ovaj id za kurbanski i ramazanski e, bajram, a imamo i se tretira također džuma. Dan džuma se tretira kao, kao idom, jer je to znači sedmični id, koji svake sedmice se ponavlja. Dan džuma koji imamo džumu namaz, gdje se muslimani okupljaju. S tim da je ovdje ispravno, znači da se ovdje ne misli i samo da je u pitanju dan. E, dan, nego su vezane i radnje koje se radi u tom danu. Od nekih obreda i vadeta ili adeta koji se radi u tom danu. Tako znači e, da kad kažemo id, ovdje što došlo u hadisu, e, fino je prednost svetkovina, odnosno će znači, da je to vremenski se ponavlja svake godine na tom mjestu nešto i rade se određene radnje koje su obično vezane za vjeru. A to ima u drugim hadisima spomenuti. Vi znate hadis u kojem je došlo uh, da je poslanica rekao za džumu recimo ine hada jaumun kad džadahu Allahu lil muslimine aida. Ovo je znači baš riječ ova aid. Ovaj dan, mislim na džumu, kaže Allah koji je učinio muslimanima idom. Džuma je id, znači, uh, znači uh, um, dan koji se ponavlja stalno kod muslimana i on je neka vrsta praznika praznika u smislu, ne praznik što se praznuje u njemu, nego dan koji je, e, koji je određen, da se u njemu e, vrši određeni ibadet gdje se muslimani okupljaju. A to je sedmično, jel? A onda imamo hadis koji kaže la te tehidu kabri ida, jer do hadis kaže nemojte uzeti moj kabur e, za id. Za id, znači mjesto gdje ćete doći kontinuirano se okupljate. Svak, s vremena na vrijeme da dolaze da se okupljate i da radite određene stvari zabrana da se uzme kabor poslanika sam sada mjesto svetkovanja, da se radi određeni badeti. Ili hadisu e, hadis u kojem je došlo, kada je poslanik sam sam rekao Bubekru, da huma ja eba bekr, fe li kulli min ida. Kada su došle one dvije e, pjevačice, plesačice, i bile kod Aiše i one su igrale i pjevale. I Abu Bekr ušao i reagovao, naljutio se, htio da je zabrani, da ih, da ih istjera. U stvari robinje bila. Pa je poslanik sa rekao, a to je bilo za Bajram. Kaže, pusti ih, ine li, li, li ida. Pusti svaki narod ima svoj id, ima svoj dan u kojem se veseli. A muslimanima je, znači, Ramazanski, Ubranski, Bajram, to je id. E, Pojim ovdje te riječi id znači, e, koja se, koja se, e, koja spominje u smislu, znači to da se neko mjesto e, neko određeno vrijeme uzme i da se kontinuirano to vrijeme isto nešto radi i određene radnje da se radi. Baš kako je ta riječ svetkovina, ali koja se ponavlja. Svetkovina znači koja se ponavlja godišnje ili sedmično. <clears throat> A to ima veze s ovom temom ovdje koju mi govorimo, a to je znači da je došlo u hadisu zabrana, a to ćemo pojasniti poslije u ime sajlima, da je zabrana da se e, e, ispunjava nezer, da se izvršava nezer, e, odnosno zavjet, na mjestima gdje prije toga rađe, gdje su radili mušici, pagani, određeni i Znači ovdje, vreme, znači ovdje imamo i vremenski spomenuto, a to je ovaj id, a imamo i po mjestu gdje se čini. Pa ćemo se tu spomenuti ovdje poslije ovim mesajlima. Uh, e, pročitajte nama ovaj mesajl, znači one su zaključak ovih mesela, a onda ćemo vidjeti ovaj, da prokomentarišemo jednu ili dva ove, od ovih mesela, od ovih pitanja. Pročitaj pitanja. Tumačenje njegovim riječi, plate funkciji ebeda, i u njoj nemoj nikad namaz obaviti. Dva, da griješnost Allah ne može utjecati na zemlju, a isto tako i pokornost. Kako ovo razumijete? Kako može grijeh utjecati na, na zemlju? Grijeh ostavlja trag na zemlju. Također pokornost ostavlja trag na zemlju. Kako to? Ha? Koji? Ne. U kontekstu ove teme, on govori ovdje, znači, poslanik sam sam zabranio da se zakolje, prinosi žrtva na mjesto gdje su možete prinositi žrtvu. Ako su prinosili. Pa kaže, jesu, nisu, je li mi to mjesto gdje se nije, pa kaže izvrši. fi bin Edrik. Izvrši svoj zavjet. A ovdje on kaže, zaključak isto kaže da grijeh ostavlja traga na zemlju kao što ostavlja i pokornost na zemlju. Kako to? A? Znači, zemlja se došla. Da se ta grijeh ne priježi. Ali u Kabi je bilo isto kipalo. Pa ja, logično je bilo, znači da nije trebalo u Kabi da se vrše i badete, bili prije kipovi. Ali ovdje mislim naša je zastavana. A? Ovdje mislim nešto je naša je zastavana. Pa onda je mogao i mešći dirab, znači, nije se trebao srušiti, nego uzeti one munafke, pofatati, odvesti u zatvor, pošutati, a doći tamo i nastaviti meći regularno raditi, tako. Pa ja. a kad ti kažeš, ha? Ja sam na nepokornostima. Pa ja na a prvi je Znači, Ibrete ono šta je prvo bilo, jel? Ja. Dobro, manje više to. Nego ovdje, ovdje kaže, e, grijeh ostavlja traga na zemlju kao što pokornost ostavlja traga na zemlju. O tome je pojenta. sad neku novu meraju tamo, odeš ti na neku meraju tamo, Neko dođe i tamo čini grijeh. Napravi od tog vjeru i badet. E sad nakon toga neko dođe, evo, možemo to uzeti, evo, šta? Dobra za Ne, ne, ne, ne, ne. Evo, za klopaču, napravili mješću za E, i sad hoćemo mi da pretvorimo za klopaču u ispravno mjesto. A ti kažeš zasnovano je na, na neispravno. Tekvirska dava se širila, ovako onako. E, možemo sad mi tu za klopaču pretvoriti u, u ispravnu davu. Kaži grijeh. A? Pa grijeh ostavlja traga na zemlji. Taj zaklopača je zemlja, to je mjesto, znači, nekretnina. Kao što pokornost ostavlja. Može se to sad zamijeniti ili ne može? Ako uzmemo to da je... Da je, da je, da je a? Pa dobro, nije isti, nije isto, ali sporno, sporno tumačenje. Znači, dobro. se Dobro, da, da ne idemo daleko. Ovdje hoće da kaže, hoće da kaže, tamo gdje su mušici radili, prinosili žrtvu, znači, a, a, taj grijeh koji su radili ostavio traga na tom zemlju, kakvog je traga? E, Šerijaski da nije dozvoljeno poslije ići na to mjesto i klat kurban. Znači to je taj trag. Da se izbjegava to mjesto, zašto? Zato da ne bi ponovo to mjesto dobilo svoj značaj. Neko to prije radio, nešto što neispravno, pa sad ti odeš nakon što je ukinuto, zabran to mjesto, pa ponovo odeš, znači kao da oživljavaš to mjesto, a tu je već šinjen grijeh. U tom kontekstu se misli. Kao što pokornost na nekom mjestu ostavlja traga. Kako ostavlja traga? A ako rađe neki hajr na tom mjestu, ostavlja traga da je poznato to mjesto po hajru. U pozitivnom smislu. Znači u tom smislu, znači da ne idemo daleko sad ovdje, da pravimo od tog neke ko je prvi, šta je prvi i tako dalje. Dobro, dalje sljedeći, treći. Vraćanje nejasnog pitanja na ono koje je jasno da bi se samo nejasnoće. Četvrti. Raspitivanje muftije o detaljima kada to zatreba da nema smetnje u specificiranju nekog mjesta na kojem će se zaviti trški ako ne postoji šarijatski zapreke. Znači, zabranjivanje toga ako je na tom mjestu bio neki džahilijetski idol, pa čak i nakon njegovog uklanjanja. 7. Zabranjivanje toga ako se na tom mjestu održavala neka njihova svetkovina, pa makar bila i ukinuta. Da nije dopušteno ispuniti zavjet na takvom mjestu, jer je to zavjet u kojem ima Upozorenja na poistovjećivanje s mušicima u pogledu njihovih svetkovina, pa makar i nema o u te svetkovine. Pod 10. Nema ispunjavanja zavjeta u griješu. Pod 11. Nema zavjeta sinu Adenom onome što ne posebi. Dobro. Ima što ovdje da nije jasno da, da se pratili u ovim zaključcima. Pazite, ovdje je najbitnija osnovna misao i osnovna poenta zaključak iz ovog poglavlja. A to je da, je, e, e, da bi se zatvorili putavi koji vodi u haram, to jest u širk. Da se zabranjuje da se prinosi žrtva na mjestu, na mjestu znači gdje, je, gdje su mušici ili e, bilo mušici za vrijeme poslanika sam ili u današnje vrijeme neko koji je radio određenu vrstu širka na tom mjestu da se prinosi žrtva. Znači, zbog tog razloga ovo ako bi htjeli kod nas da spustimo stvarnost, ima li sličnih primjera? Da kod nas recimo, a? Da, ne ovaj propis iznošenja žrtve, može nešto drugo biti. Imamo mjesta gdje se obilazi ove, ove rade određene dovišta i da sad odeš na ta dovišta i ti maksus tamo hoćeš neki i bade da radiš. Pa inače prije se ti badeti radi, a ti još sad ispravni badet. Znači, e, da odlaziš na to mjesto. Pojenta je ovdje, znači, zatvaranje puteva tome da budeš sličan onome koji je radio nešto šerijski sporno. U, ovom slučaju širk ili kufr, svejedno, da odeš na to mjesto i znači e, da to bude u stvari, e, da to bude put i sredstvo koje može odvesti opet u spornu stvar. Kod onog koji ne poznaje, koji zna ili ko može jel, upast u, u, tu, u tu grešku. Znači, ovaj propis ne skraćuje se samo na, ovaj, na prinošenje žrtvi, ni na, za, ni na Maza namaza na mjestu e, gdje je napravljeno na pogrešan osnova, na pogrešan način, na zabranjen način. Nego se može proširiti i na druga mjesta. Shodno, normalno, kako to je, e, shodno mjestu, e, težini grijeha koji se radi, veličina, težini prekršaja koji se radi, da li je kufr, da li je širk, da li je novotarija i tako dalje. Dobro. <clears throat> Slično ovdje ovaj, možemo ovaj hadis, eh, eh, ovaj hadis može se ovaj ubaciti u meselu, eh, u meselu klanja kurbana na temelju kuće. Zašto je klanje kurbana je i badet, jel tako? I zna se kad se kolje kurban, to je za kurbanski bajram. To je osnova. Kurban se kolje za kurbanski bajram, kolje se za obride hađa i umre, poznati kurbani, a onda imamo kurban za akiku i tu su kurban, tu širjeti pojasni kurban. A ono kurbani kod nas zakolji, djetice e, smrzlo, nahladlo, malo bolesno, nešto ti ne ide u životu, idi zakolji, prinesi ovako, onako, to su ovaj, to, to su neki kurbani koji u najboljem obliku se mogu svesti na sadaku. Znači, zakolji, nije to kurban, je to tatak se kurban neko zakolje i podijeli to meso, ima nagrada za podijeljeno meso, u najboljim, najboljem slučaju. A ako to postane stana praksa, onda to može prijeći u notariju, takvi kurbana ne postoji. Da se kolje za sve živo kurban, za šta, šta god ti zafali ili zatreba. A, <clears throat> onda imamo kod nas to klanje kurbana na temelju kući, kao u kontekstu ovo može se vezati za ovu temu. Ako se kolje kurban temelju kući za zaštitu od džina, a neki imaju s tim ciljem kolje. Zakolje se kurban na temeljni kuće, znači ona prolije se krv baš na temeljima, na temeljima ili na čoškovima onaj, e, kad, se ono, kad je već ploča napravljena i kada treba onaj, kako zove ono, grede, šta se zove ono, na krajevima ona, kad se napravi, betonira, stubovi. Kod nas dođe čak i glavušu u temelj <laughs> Što je sigurno, sigurno. Živo ga Uzmu meso, meso pojedu. Znači, <laughs> Dobro, ali pojenta ovdje zašto to? Zašto to radi? za zaštitu kuće nekad to zavisi kako ili sve udrobe. Radi bereketa, radi zaštite kuće od džina, od nesreće, ako ne proliju krv, prosuće oni radnici koji rade krv i tako te raznorazne ovaj, uvjerenja, pogrešna praznovjerja. I još to nazivaju kurbanom, u tome pojenta, nazivaju to kurbanom. I onda to potpada pod ovaj hadis, znači ako je to paganski običaj koji je bio prije odakle odak, praksa, Allah zna najbolji. Uh, i sad ti dođeš još kurban zaklat na to mjesto. Zamislite neko za Ramazan, onaj, potrefimo se Ramazan, kuću pravi, vam kaže, ja ću kurban sad, kurban nije svakako, regularni kurbanski bajram, ali će ja na temelju, na temelju kuće. I ode na, na kurban zaklat na to mjesto. Samo sa ste te strane je sporo, znači na to mjesto ide klad, znači po, po tekstu hadisa. Znači to mjesto, to je paganski običaj, mušički običaj, ako kolje radi džina, kolju. A obično kolju radi, znači e, e, nešto što nije osnovano. Svejedno bilo radi bereketa, e, svejedno propis toga, da li je, kad je kufr, kad je šir, kad izvodi islame, tako da ne govorimo o tome, ne govorimo sa strane toga da je to pogrešno mjesto gdje se kolje kurban, tu se ne kolje kurban. I onda sad neko dođe za kurbanski baran, kaže hoće ja tu da sastavim, spojim, spojim vrijeme klanja korbana, spojim sa ja, jednim udarcem dvije muhe. I da to uradi. Onda samo gledaš s te strane po ovom tekstu Hadisa ne bi to bilo dozvoljeno. A da ne kažemo jel što je to uopšte ovaj, pozadna toga klanja korbana temelju kući, da je ona sporna. Bez obzira što kod ona, ona jako, e, jako raširena stvar. I ne samo to, nego ljudi koji kolju, kada pitaju određeni, nek se naljuti ovi, med, ne ljuti medresli ovi naši, kada pitaju određene hođe, oni kažu neka smijete, to naš običaj, što ima kurban, kurban, kaže, što ima veze, jel? Rati hajra, de beker, tako je sevap, kaže, ja šta ćeš, Gdje što gdje što ne 50 godina to radimo. Onaj, e, opravdavaj to, da je to u redu, pa to na kakve kurban je to? Ovaj, samo je sa stvar tumačenja, znači zbog čega to kolju i za zaštitu čega i tako dalje. A naravno da je to loša praksa da je treba ukinuti. Jedino što se može u najboljem slučaju za, za, za to da se zakolje oni što ih zoniš da ti, da ti radi, s tačkama vozi onaj, onaj malter, pa da im možeš hrant malo zakolješ im, ovaj, ne kurban, zakolješ ovcu, ili ako više raje bika, zakolješ i nahraniš ljude, a ne kao kurban, nego da, da se najedu ljudi, da se nahrani zato što čitav dan tegle, jer neće platiti ono da dođe ona mašina da istrijeze sam beton gotov. Tako se prije radilo, sad to savremeno, zato više nema. Ovaj, izašlo, izašlo iz mode klanje kurbana. Osim ko hoće maksuz. E sad ko kolje kurbana, imaju oni mašine, imaju onaj, imaju kamion dovede, go, gotov beton, mašina ti dovede, sve ti salije tu, e sad još zakoljiš kurban, e onda znači ima pozadna žestoka što kolje kurban.